Before giving them talk, we will pay respect to Buddha by reciting Namo Dasa three times. Trước thềm phát thoại, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Namo Tassa ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa <coughs> Nabiya Sutta <coughs> There are ten factors to practice, and this is so done. In the previous talk, we finished first one, so we will continue the other ones. Và bài kinh Napia Sutta, trong bài kinh Napia Sutta này, bài kinh dẫn đến thần ái này thì có 10 pháp, 10 pháp dẫn đến sự thần ái. Và thời pháp tuần trước thì ngài Sedo mới dạy cho chúng ta pháp đầu tiên và chúng ta sẽ tiếp tục học những pháp còn lại vào buổi tháp buổi pháp ngày hôm nay. So if 1 by 2, now we should practice. Uh, not praising about wishing into practice. So this nature is uh, not to be loved, not to be respected, not to be increased, developed, not to be peaceful, not to be united or oneness. If a one group wishes to practice pressing into undertaking practice. So this nature is to be loved, to be respected, to be developed, uh, to be peaceful, or uh, to be the same to be concentrated or to be oneness. Yes. Lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo không ưa học tập, không ưa thực hành, không tán thán cái việc thực hành các học pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo không ưa học, không ưa sự thực hành mà không tán thán chấp nhận sự thực hành, chấp nhận các học pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. là nữa này các tỷ kheo, uh, nếu mà vị tỷ kheo nào mà uh, muốn thực hành và không à, và tán thán việc thực hành các học pháp thì vị tỳ kheo này sẽ dẫn đến cái học pháp đó là đem đến sự nhất trí, đem đến sự thân ái, đem đến sự bình an và uh, và thoát xa các dục. So for this practice, Bandara Hula um, Ananda. Those are famous about this practice. So some bhikkhus uh, want to test Rahul about wishing to practice. <clears throat> So sometimes Yahoo like in the younger time as a Sam era. So uh, one by two, throw throw rubbish uh, bucket basket huh? dustbin dustbin and sweep room throwing on the way of Rahula. So at that time, Rahula came. When Rahula came, the other brave asked, Who threw these brooms or dustbin? So the other bhikkhu told, Oh, I saw is going in there, uh, going in nearby, <laughs> like that. Like uh, uh, the other bhikkhus is saying, is like uh, a Rahula throw. <laughs> but I cannot say directly it is uh, thrown by Rahula. Those are thrown by Rahula because it is not not true. So, but uh, they want to test or they want to uh, they want to do kidding. So, and so Rahula is going nearby. <laughs> so at that time, samrayau la diran se I'm diran throw someone throw diran se without saying anything Rahula uh, à, take those broom dustbin uh, ờ, keep in the right place. Yes. Và đối với cái pháp thực hành này thì hai ngài tôn giả nổi tiếng đó là ngài tôn giả Raula và ngài tôn giả Ananda thì đây là hai ngày mà nổi tiếng trong cái sự thực hành các học pháp ở đây và có một số các vị tỳ kheo muốn thử thử cái học pháp của tôn giả Raula thì một số vị tỳ kheo thì lúc trẻ lúc khi đó thì tôn giả Raula mới chỉ là sa di là Samanera và có một vị tỳ kheo mới đem thùng rác và đem cái cây chổi tới và quăng tại ở cái chỗ một cái chỗ không thích hợp và khi đó thì có người mới hỏi tới mới hỏi rằng ai là người đổ rác ở đây ai là người quăng cái thùng rác và quăng cái chổi cây chổi quét uh, ở đây thì một vị tỳ kheo kia mới nói rằng ồ oh, tôi nhìn thấy là sa di ở chỗ đó thì thực ra vị, vị đó là không có thực ra là không phải là tôn giả Ra, Rao La bỏ thùng rác hay là cây chổi ở tại chỗ đó. Chính vì thế nên là vị tỳ kheo này không có thể nói một cách trực tiếp đó là tôn giả Rao La là ném tại đó mà chỉ có nói nói ý, nói một cách gián tiếp nhưng mà có ý rằng à, chỉ là tôn giả Rao La đã đổ đổ rác ở đó. Và khi mà nghe như vậy thì vị tỳ kheo Ờ, thì tôn giả la không có nói gì và im lặng và tôn giả la chỉ có đem cây chổi và đem cái thùng rác đến cái nơi thích hợp và cất ờ, cất một cách ngay ngắn đúng chỗ chứ không có nói lại và cũng không có nói bất kỳ điều gì cả thì các vị tỳ kheo ở đây cũng muốn thử thử cái, cái sự ờ, học pháp của ngài la là như thế nào So there is a rule uh, related to, to Bani Rahula. So for the bhikkhu, and not sleep with the Samanera in the in the, the same room, another the same room, uh, within the same kava. So uh, one night, the two nights, okay, cannot be uh, three nights. <clears throat> So, so this rule is uh, uh, comes uh, based on Samaniraya Rahula. Uh, so uh, originally, uh, bhikkhus are sleeping with the lay so together. So night time, some bhikkhus are on the same making a sound. Snow shadow. Yeah. Snowing. So, uh, so some lay people blame bhikkhus. <laughs> so the Buddha laid down rule. So not to sleep with the with the non-ordained uh, non-bhikkhus. Uh, so originally like that, cannot sleep totally. But later on, uh, so Bhikkhu, Bhikkhus and Rahul are together. So at that time, and no Bhikkhu want to accept Rahula, Samnera Rahula. Uh, so you cannot sleep uh, with us and uh, the same roof, uh, within the same cover. So Rahula, uh, easy to follow. Go to when uh, went to the Buddha's toilet and sleep there. <laughs> so when the Buddha go to toilet, found Rahula. So even the Buddha's uh, son, so Bhikkhus are uh, throwing, uh, Bhikkhus are uh, driving out because of rules. So the Buddha uh, add another sentence. So can sleep uh, one or two nights. Uh, so cannot sleep. Uh, cannot sleep more than more than three nights. So uh, more than three nights means uh, uh, three nights okay, but next next evening evening once uh, recruit and some Nera line down so but body starts uh, so because of this uh, cannot sleep more than two nights or more than three nights yes Good. Và trong giới luật của tỳ kheo thì có một cái giới đó là tỳ kheo không được ngủ với cư sĩ hay không được ngủ với sa di trong cùng một cái mái che và trong cùng ờ, một cái vách vách tường hay trong cùng một cốc liêu đó thì kho quá hai tới ba đêm thì đó là ờ, đó, đó là giới khi mà khi đó thì cái nguồn gốc nguồn gốc của giới này xuất phát từ đâu từ sa di là từ tôn giả là và khi đó đầu tiên cái lúc trước khi mà có giới thì các vị cư sĩ à, hay là tỳ kheo cũng có ngủ chung với cư sĩ và như thế thì trong um, trong khi ngủ thì các vị tỳ kheo có ngáy ngáy ngủ là thành ra là cư sĩ người ta chê trách người ta người ta phê bình người ta nói rằng các vị uh, tỳ kheo mà lại ngủ như vậy nên là lúc đó là giới được đặt ra là các vị tỳ kheo không được phép mà ngủ chung với ngủ chung cốc như là chung mái hoặc là chung bức vách tường đó uh, với những người mà chưa chưa tu lên bậc trên đó là cư sĩ hay là uh, ờ, sa và khi đó thì uh, vị tôn giả Rahula hồi đó còn là Saji thì vì giới nó đã được đặt ra nên là không bất kỳ một vị tỳ kheo nào mà dám nhận tôn giả Rahula và ngủ chung như trước nữa. Ờ, thì thế thì tôn giả Rahula không có chỗ nào để ngủ và đêm đó thì tôn giả Rahula, Saji Rahula đã phải tới ngủ ở nhà vệ sinh của Đức Phật. Và đến buổi sáng thì khi đó Đức Phật mới tìm thấy là mới biết được đó là Sari Saji Rahula là đang là đêm đó là ngủ tại nhà vệ sinh của Đức Phật và chính vì con trai của Đức Phật mà cũng phải ngủ ở nhà vệ sinh bởi vì không có vị tỳ kheo nào dám nhận uh, sa di vào ngủ ngủ chung đêm đó bởi vì giới luật đã được đặt ra thì sau đó giới này đã được Đức Phật thêm vô đó chính là không ở ờ, uh, các vị tỳ kheo không được phép ngủ chung với cư sĩ hay là sa di quá hai hoặc ba đêm có nghĩa là được phép ngủ hai hoặc ba đêm nhưng mà không được phép quá hai hoặc ba đêm quá hai ở ba đêm ở đây có nghĩa rằng đến mà cái đêm cái dạng sáng dạng sáng cái mặt trời mọc ngày ờ, cái lúc mà mặt uh, mà dạng đông ngày thứ ba mà khi đó mà vị tỳ kheo mà hay là sa di vẫn còn đang nằm ấy thì lúc đó là sẽ bị phạm vào abati phạm vào lỗi thì đó là cái nguồn gốc của giới là xuất phát từ sa di raula là uh, so This is also shown about the Rahula uh, wishing into practice. Uh, so connected to this rule, I may need to tell another rule. <laughs> so it is uh, if a layman, uh, when backwards and little cannot sleep, uh, even one night, another same rule. Uh, within the same Kava. Uh, like uh, this is suggested to know, like a bhikkhu, if a bhikkhu want to stay in the hotel, so all the different room, so mostly if it is another same roof, it cannot be. yes. Và từ câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được đó là tôn giả Rahula. Tôn giả Rahula là một người có cái tâm muốn thực hành pháp và thực sự là muốn thực hành giới luật nữa, thực hành tất cả những cái pháp được đặt ra. Và liên quan đến giới này thì ngài sê đó có nói thêm với chúng ta về thêm một giới nữa, đó là nếu mà đối với tỳ kheo và người nữ thì không được phép ngủ chung cùng một mái, ngay à, ngay cả là một đêm cũng không được phép. Thì ví dụ như là các vị tỳ kheo mà đi đi đâu đó mà ngủ trong khách sạn hotel thì hotel đó thì nhiều phòng khác nhau tuy nhiều phòng khác nhau nhưng lại chung một mái thì vị tỳ kheo cũng không được phép ngủ ở đó bởi vì có thể là trong hotel đó những cái khách sạn đó cũng có người nữ ở phòng khác thì vị tỳ kheo không được phép ngủ chung như là chung uh, một uh, dưới dưới cùng một mái ngay kể cả với người nữ ngay kể cả là trong uh, một chỉ một đêm thôi cũng cũng cũng phạm và ngay kể cả khác phòng nhưng mà lại cùng một mái vẫn cứ phạm So for the Vande ananda, uh, there a famous saying uh, about the Vande ananda. So number one is uh, when he, he saw he saw Buddha's robe. So he stepped with the with the leg. Uh, and hold uh, hold the boulder's rope with the hand. The other side, uh, step with the leg. The other side, holding with the hand and the saw, sawing, sawing, sawing. So uh, about that, uh, after I think the Buddha passed away, or, uh, so senior bhikkhus blame him. So why you step a Buddha's robe. So this is one thing. so he has uh, reason stepping Buddha's robe because no no bhikkhus there. Uh, so he has to do himself. But although having a reason, he didn't show any reason. Uh, so just uh, confess. Mm, I have done uh, wrong things. So, uh, although having a reason didn't, didn't show any reason, like Bandar, Rahula, uh, and didn't draw, uh, didn't say. So, surely he, ha- he has uh, good reason. Uh, but when Senior Bhikkhu told him, uh, so just to say, he said, Dogadan Gromi. uh, yeah, I did uh, something wrong. So he confessed. So this kind of action, uh, many people love. It is to be united. Một câu chuyện về à, tôn giả ngài Pante Ananda thì khi đó có một cái câu gió nói rất là nổi tiếng đó là khi mà ngài Ananda thấy Đức Phật thì ngay lập tức là tôn giả Ananda đứng dậy đứng dậy để chào đón Phật và khi đó có một lần là Tôn giả Ananda mới thấy Đức Phật và đi đến và Tôn giả Ananda đã đứng lên, đứng lên và không may giẫm vào y của Đức Phật và khi đó thì Tôn giả Ananda cũng đưa tay ra một tay đưa ra cầm lấy y của Đức Phật và một tay uh, một tay khác và khâu y của Đức Phật. Và khi đó thì cũng về sau thì Đức Phật nhập diệt và đến khi đó thì có rất là nhiều người đã phê phán và đã nói chỉ trích à, tôn giả Ananda là tại sao tại sao lại dẫm lên y tại sao lại kéo y của Đức Phật và à, tại sao thực ra thì à, bị chê trách như vậy nhưng mà ngài tôn giả Ananda có một lý do rất là thích đáng nhưng mà tuy là có một lý do thích đáng như vậy nhưng mà ngài không có nói gì cả ngài vẫn nhận lỗi và vẫn sám hối và nhận lỗi và sám hối và giữ im lặng không có uh, nói mặc dù là không có nói phản biện lại hay không có nói lại đối với bất kỳ cái, vị tỳ kheo trưởng tượng lớn hạ nào mà đang có cái sự hiểu sai hiểu lầm về tôn giả Ananda thì cái bản tính uh, mặc dù là có lý do đúng như vậy lý do thích đáng như vậy có thể giải thích nhưng mà ngài đã giữ im lặng bằng cái sự tự hành này thì với cái sự tự hành này thì đem sẽ đem lại người được được là đó là cái sự thân ái được nhiều người khác yêu quý và đem được cái sự thống nhất và đem được cái sự nhất trí và đem được cái sự hòa hợp và đem lại uh, cái sự ờ, bình an cho mọi người. The next yes, one sir. is uh, before the Buddha passed away, Buddha told to the Sangha, if the Sangha is agree, uh, can remove coda nucodica are abadi, small and very small uh, offense. So about that, uh, Ananda didn't ask what is a small abadi, what is a very small abadi offense. So about that, uh, Senior Bhikkhu's blame Bande Ananda. Why didn't ask? Uh, so Pandit Ananda has a reason because uh, uh, too much worry, too much sorrow uh, he has because the Buddha is not about to about to pass it away uh, because uh, he, he had aspiration very long time ago so to be attendant bhikkhus. Because of this aspiration, uh, hmm. Ananda or love or respect Buddha very much. Even one night, uh, he wake up nine times, uh, nine times to see, or uh, wake up nine times, uh, uh, go around the Buddha's uh, goodie. If the Buddha need to call him so, uh, very good attendant according to his wish, uh, which uh, uh he has done long times ago. So, because of this, uh, now that that wish is fulfilled, uh, he has a chance to be attendant, but now by, near to pass away, he will lose his soul. So, this kind of mind is very much worry, very much sorrow because of this, uh, uh, he, uh, he didn't happen to us. Senior Bhikkhus blamed him, but didn't show his reason. Just he said is girl me, I have done something wrong. Uh, so, uh, we remember that is said. <laughs> if uh, he, he has shown uh, his reason, so we may not remember. So until now, we are remembering him. Uh, we love this kind of action. It is something different from other people. So, uh, wishing to practice is uh, to be loved, to be respected, to be united. Okay. Yes, sir. Và tiếp theo là đến câu chuyện tiếp theo đó là trước khi ờ, mà Đức Phật nhập diệt Niết Bàn thì khi đó thì ờ, bắt đầu cho chư tăng mới hỏi là người, Ananda mới nói rằng Đức Phật có nói rằng những lỗi nhỏ hay là những lỗi rất nhỏ thì có thể được được lược bỏ và khi đó các ngài các ngài chưa tăng trưởng tượng mới hỏi đại đức hay à, là hỏi tôn giả Ananda rằng như thế thì tôn giả Ananda có hỏi Đức Phật rằng thưa Đức Phật là lỗi nào là lỗi nhỏ và lỗi nào là lỗi rất nhỏ hay không thì khi đó thì ờ, tôn giả Ananda mới không có hỏi Đức Phật là lỗi nào là lỗi nhỏ và lỗi nào là lỗi rất nhỏ bởi vì bởi vì sao thì vì tôn giả Ananda có một lý do rất rất là thích đáng để bởi vì lý do ở đây khi đó thì tôn giả Ananda buồn sầu rất buồn sầu và ưu vì biết được là Đức Phật sắp nhập diệt nên là thành ra khi ấy thì tôn giả Ananda đã quên quên là không có hỏi hỏi Đức Phật về cái vấn đề là giới nào là giới nhỏ và giới nào là giới rất là nhỏ thì bởi vì bởi vì sao rất là nhiều đời nhiều kiếp trước thì tôn giả Ananda đã nguyện nguyện để trở thành sau này là trở thành vị tỳ kheo thị giả của Đức Thế Tôn của Đức Phật và đến bây giờ thì là đã là tỳ kheo thị giả của Đức Phật trong kiếp này thành tựu được cái sự nguyện ước trong rất là nhiều kiếp luân hồi rồi và người ta cũng nói rằng khi trong những đêm á, thì bởi vì ngài tôn giả Ananda rất là cung kính rất là thương Đức Phật bởi vì có cái lòng tôn kính và cái lòng thương Đức Phật như vậy nên là uh, có những đêm là những đêm đó là lúc nào vậy buổi đêm là tôn giả Ananda đi vòng quanh cốc của uh, Kuti hay là cốc của Đức Phật và để xem xem có cái vấn đề gì xảy ra không hay là bất kỳ khi nào Đức Phật mà muốn tìm hay là muốn gọi hay là muốn cần đến thì giả hay là tới tôn giả Ananda thì tôn giả Ananda sẽ có mặt và để uh, phục vụ cho Đức Phật thì ngài tôn ngài Ananda là một thị giả rất là tốt và như vậy uh, đến cái ngày mà Đức Phật chuẩn bị nhập diệt rồi thì khi đó thì tôn giả Ananda mới chia xét rằng đó là cái cái sự khó sầu ưu rồi sự buồn lo lắng khởi sanh trong tâm của uh, tôn giả Ananda thì bởi vì như thế nên, nên là tôn giả Ananda quên không hỏi Đức Phật là lỗi nào là lỗi nhỏ và cũng chúng ta cũng thấy rằng khi đó thì uh, một điều ở đây nếu mà ngài Ananda mà có nói rằng nói ra cái lý do lý do nếu mà ngài mà nói ra hay tôn giả Ananda mà nói ra những lý do như vậy thì chắc gì bây giờ chúng ta đã nhớ tới tôn giả Ananda nhưng mà tôn giả Ananda đã im lặng và không nói ra cái lý do tại sao mà chỉ có sám hối là, à, là với các, các vị tỳ kheo trưởng tượng rằng con xin sám hối cái tội mà con đã đã làm đó là cái sự lỗi mà con đã không hỏi Đức Thế Tôn thì chỉ nói sám hối và xin nhận lỗi như vậy tuy nhiên không nói bất kỳ lý do nào thì chính vì bởi cái sự thực hành đó ngài yêu mến cái sự thực hành thực hành như vậy nên là đến bây giờ chúng ta vẫn nhớ không có quên tôn giả Ananda và cái sự kiện này cũng làm cho chúng ta thương quý, yêu quý và nhớ đến tôn giả Ananda nhiều hơn thì như vậy bài kinh này thì trong ờ, pháp pháp này thì chúng ta thấy rằng nếu mà vị tỳ kheo nào ưa thích sự thực hành tán thán sự thực hành thì sẽ dẫn đến thân ái sẽ đưa đến sự nhất trí cái sự hòa thuận cái sẽ đưa đến uh, được cái sự an bình cái sự an lạc và đó chính là uh, cái pháp thứ hai So, next one is uh, when the Buddha passed away, Balayananda uh, allowed women to pay respect Buddha fast. About that, Senior Bhikkhus blamed him <laughs> because uh, women are crying also on the Buddha's body. Uh, so senior bhikkhus blame, blamed Bani Ananda. Why you allow a woman's uh, pay respect, salute Buddha first? Uh, so Bani Ananda have a reason. So at that time, it is like maybe evening time. So if a woman is uh, later, so it will be night times. So it is not convenient uh, to to go back their home at night as a woman, according to especially India or those cultures, Asian culture. So because of this reason, Banananda allow women fast to pay respect. So although he has a good reason, when Sinyabhikkhu told him, uh, he didn't show any reason. Dokudan Kuromi. Yeah, I did something wrong. Yes. Và một cái câu chuyện tiếp theo nữa đó là khi mà Đức Thế Tôn đã nhập diệt Niết Bàn đã nhập diệt và khi đó thì tôn giả Ananda đã cho phép người nữ tới đảnh lễ tới Đức Thế Tôn trước và thực ra là có một cái lý do rất rất là thích đáng ở đây nhưng mà tôn giả Ananda đã bị các ngài trưởng lão chê, trách chê trách và phê bình đó là tại sao mà lại để người nữ tới đền lễ Đức Thế Tôn trước mà trong khi đó thì những người nữ này tới và than khóc khóc lóc và nước mắt của những người nữ này cũng đã chảy dòng xuống và chảy lên trên thân của Đức Phật nữa và thì tại sao tại sao lại cho người nữ đảnh lễ trước như vậy thì các ngài trưởng lão có hỏi và có phê phán chê trách người chê trách ngài Ananda tôn giả Ananda nhưng mà tôn giả Ananda có một cái lý do lý do ở đây đó là khi đó khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt thì khi đó đã gần tối rồi và khi đó những người nữ hay là những cái tỳ kheo ni rồi tất cả những người nữ tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và khi đó họ phải đảnh lễ xong họ phải trở về mà khi mà theo cái phong tục của Ấn Độ cũng vậy thì trở về khi mà trở về lúc trời tối mà tối quá thì nó lại không không có dễ dàng đối với người nữ và gặp nhiều cái sự nguy hiểm đối với người nữ nên chính vì thế mà tôn giả Ananda đã cho phép người nữ tới đảnh lễ tới Đức Phật trước để bởi bởi vì để cho họ về sớm hơn và an toàn hơn nó có thuận, thuận tiện hơn đối với những người nữ ờ, thì cái phong tục chúng ta biết là phong tục ngày xưa ở Ấn Độ là vậy và uh, đó là cái lý do rất là thích đáng tuy nhiên thì uh, bị chế trách như vậy nhưng mà tôn giả Ananda đã không có nói một bất kỳ giải một lý do nào mà tôn giả Ananda chỉ nói là Dukkata Karomi có nghĩa rằng là con xin sám mối à, tôi xin sám hối cái tội dukkata là ừ, tôi xin sám hối tội là con xin sám hối tội chỉ sám hối tội này thôi chứ không có nói bất kỳ lý do nào để nói giải thích thêm vấn đề này mà chính vì vậy nên là chúng ta thấy rằng với cái sự thực hành như vậy thì đem đến đem đến cái sự thân ái đem đến cái sự nhất trí đem đến cái sự hòa hợp và đem đến uh, cái sự an bình cho tất cả So next sentence uh, about the woman's ordination. So Regotomy uh, usually translate stepmother, but uh, not stepmother, uh, auntie, uh, auntie. So uh, according to Bali, uh, so uh, yeah, stepmother also we call auntie in Myanmar also. So because to to have a perception or relationship, uh, relatives, perception or relatives, because uh, mother's second wife is like mother's sister. <laughs> so, mm, so because of this, uh, these uh, two words are mixed in according to Myanmar. So, uh, so become the auntie and stepmother to like the same name. So we shall record. So based on that, uh, based on my perception, so when changed into English, it is also calling stepmother. <laughs> so mm, not stepmother. Uh, so we, we can say antigotomy because economy has uh, two two economy. One is a Kisa economy, uh, slim economy, slim economy this one is um, uh, Andigorami. <clears throat> because every woman in the Bodas clan can say Gorami. Every man in the Bodas clan uh, can say Gorama. Gorama. <coughs> so, uh, yeah, Andigorami, uh, together with the, I think, the 500 group, uh, went to long journey uh, to apologize uh, to ordain. So after coming long journey, they are very tired, legs are swelling. Uh, so uh, foods out with mud. Uh, so uh, in front of Buddha, they apologize. The Buddha refused one time, two times, three times so at that time, Bani Ananda also uh, helped those uh, those women uh, to to have chance uh, uh, to ordain. So so yeah, Antigormi is a very grateful Buddha. so, from younger time, he take care. so by giving his own son to the uh, do the I want to say babysit us, <laughs> maybe help us, uh, take care about us because uh, I'm very grateful. Uh, so please accept woman's ordination, etc. So finally, the Buddha allowed those women to ordain. So about that, uh, after the Buddha passed away, senior bhikkhus blame Vani Ananda. So why uh, help a woman is, uh, to allow ordination? <laughs> so mm, uh, Ananda has a good reason. Uh, those are uh, very uh, compassionate ladies uh, because those are queens those bodies are tender and uh, have to go long journeys, uh, very tired. They are very willing to to obey. So, uh, so those conditions when the Ananda uh, cannot stand without helping. So, because of this, uh, uh Ananda also told Buddha to allow these women to in. So although he, he has a good reason because of uh, compassion he has to do, but he didn't show his reason, own reason. He just say, Tokadam Gromi, uh, I did something wrong. So this is a very lovable. Every bhikkhu dare to see him, uh, dare to admonish him, because uh, uh, he is very easy to accept, very, very easy to be admonished. So this action is to be loved. Now we remember that. Although uh, these things are not in the exam. <laughs> okay. <laughs> yes. Uh, và tiếp uh, tiếp tiếp theo nữa tiếp theo nữa đó là khi mà uh, trong thời Đức Phật đó thì một cái một cái câu chuyện đó đó là tôn giả Ananda đó chính là người mà xin cho những người nữ xuất gia tỳ kheo ni và chúng ta biết rằng tôn giả đó đó là khi mà là bà cô, cô là dì mẫu hay là tiếng Anh gọi là step mother đó là dì mẫu của Đức Phật tên là Gotami nhưng mà thực ra gọi là mẹ kế mẹ kế ở đây thì là không có đúng lắm thì bởi vì theo cái từ Pali thì từ này tiếng từ dì anti nghĩa là dì dì mẫu Di mẫu tại bởi vì sao? Bởi vì uh, bà cô, uh, sau khi mẹ của Đức Phật mà mất thì em gái của Đức Phật đã lấy lấy cha đó là vua Tinh Phạn và như vậy thì gọi là cái từ sau này ấy, thì cái từ dì mẫu và cái từ mẹ kế này trong tiếng miến điện ấy, thì nó có một sự pha trộn cái từ dì trong uh, dì và mẹ kế thì nó là nó là một từ trong uh, ngôn ngữ của tiếng miến điện tại vì nó có sự cũng có cái sự pha trộn đối với cái, cái từ nguồn gốc từ đây mà ra và như vậy thì chúng ta gọi chính xác hơn đó là dì mẫu. Dì mẫu của Đức Thế Tôn là tên là Gotami và đó là vợ thứ hai của uh, vua Tinh Phạn hay là là em gái của mẹ của Đức Phật. Và như vậy thì uh, ờ, tức như tất cả tất cả chúng ta thấy uh, chúng ta sẽ thay đổi thay đổi cái từ gọi là stepmother đó là mẹ kế thành cái từ là gì gì mẫu thì nó chính xác hơn và như vậy chúng ta cũng có như ờ, là Gotami ví dụ như là Kisa, Kisa Gotami và bất kỳ ai dòng dõi nào của dòng dõi ờ, trong thân quến của Đức Phật thì người nữ thì đều có, có tên tên tên họ đó là họ Gotami và tất cả những người nam thì ờ, sẽ có cái tên họ đó là Gotama trong dòng dõi của Đức Thế Tôn hay là trong cái dòng tộc đó thì và khi đó thì bà dì mẫu Gotami là Hoàng Hậu cùng với 500 500 uh, tất cả những người trong hoàng gia, những người nữ ở trong trong hoàng gia bắt đầu đi tới gặp Đức Phật và xin xuất gia. Thì khi họ phải đi trải qua một quãng đường đi rất là dài, quãng đường rất là dài để để đi tới gặp Đức Phật và khi đó thì tới nơi thì họ rất là mệt nhọc và quãng đường dài như thế thì chân chân của họ là chân đất đầy bùn đất và chân đã sưng lên và rất là mệt nhọc thì họ với tới những uh, ờ, 500 người trong ờ, người nữ trong dòng họ Thích Ca và đứng đầu là bà Gotami là dì mẫu Gotami đã tới thỉnh cầu Đức Phật lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba thì Đức Phật đã từ chối và Đức Phật không đồng ý cho người nữ xuất gia. Thì khi đó thì tôn giả Ananda mới thấy như vậy và mới uh, tới và xin Đức Thế Tôn để cho người nữ có cơ hội được xuất gia. Và ở đây thì tôn giả Ananda mới giải thích uh, xin Đức Phật thỉnh cầu Đức Phật và mới nói rằng dì mẫu của ngài đó là con ngài hơn cả con ruột của mình. Khi con ruột của bà Gotami sinh ra thì bà đã gửi cho vú nuôi để nuôi dưỡng còn chính bà đó là người đã đã nuôi dưỡng uh, Đức Thế Tôn bằng dòng sữa của chính mình chứ không mà khi đó con ruột của mình thì lại để cho người khác nuôi thì ờ, công lao của dì mẫu Gotami đối với Đức Thế Tôn thật là vô cùng là lớn. Thì chính vì thế với lại khi mà tất cả những người nữ ở trong dòng tộc Thích Ca đây toàn là những dòng dõi cao cao quý và là hoàng hậu rồi công chúa thì tất cả những hoàng hậu và công chúa như vậy mà họ tới đi một quãng đường dài như thế để đi tới đây xin xuất gia thì chứng tỏ là họ có, có, có một cái tâm nguyện thực sự là là cao quý và có một cái tâm thực sự là khao khát muốn được xuất gia với cái lòng bi mẫn như vậy với cái lý do thích đáng như vậy thì tôn giả Ananda tới bạch với Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức Thế Tôn để cho um, hoàng hậu hay dì mẫu dì mẫu Gotami xuất gia cùng với tất cả những người nữ và sau khi uh, sau khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì có một số những cái vị trưởng lão mới trách ờ, tôn giả Ananda rằng tại sao tại sao lại cho người nữ xin cho người nữ xuất gia cái điều này là điều không không không có nên và vâng, nhiều người chê trách như thế nhưng mà tôn giả Ananda mặc dù là có cái lý do bởi vì cái sự lòng bi mẫn với người nữ và cũng bởi vì thấy được cái công lao công lao to lớn của dì mẫu ờ, Gotami đối với Đức Thế Tôn và thấy sự thành tâm thực sự muốn xuất gia muốn tu tập muốn xả ly của những ờ, là hoàng hậu và công chúa và những người nữ như vậy thì đó là những lý do như thế tuy là có một có những lý do thích đáng như vậy nhưng mà khi mà các ngài trưởng lão các vị trưởng thượng có chê trách có trách ngài Ananda về cái sự việc là tại sao lại cho xin cho người nữ xuất gia thì ngài Ananda thì tôn giả Ananda cũng giữ im lặng và chỉ nói rằng Đức Katang Karomi có nghĩa rằng con xin sám hối cái tội nhỏ cái tội này con xin sám hối cái tội này thì với lại khi một vị tỳ kheo như ngài ngài Ananda như thế là một người rất là dễ uh, là một người rất là dễ người rất là đáng yêu và rất là dễ để người khác ai cũng có thể giao giới ai cũng, có thể góp ý thì chính vì vậy nên là đó là một cái pháp mà đem đến đem đến là ai bất kỳ ai cũng có thể góp ý này cũng có thể dạy dỗ này và cũng có thể nói với tôn giả Ananda mà không có phải có sự lo lắng gì hết thì thì đó là chúng ta thấy rằng cái pháp này là cái sự ngài tôn giả Ananda là cũng là một người mà thích tán thán cái sự thực hành và thích cái sự thực hành yêu thích cái sự thực hành chính vì thế cái pháp này là cái pháp đưa đến cái sự tân ái đưa đến cái sự nhất trí đưa đến cái sự an bình và uh, ngài Ananda đã làm tốt cái điều này yes sir Uh, next one is uh, when the Buddha is about to pass away, the Buddha showed uh, Ananda some signs, some hints, uh, like uh, uh, Chabala Chettiya is uh, enjoying war. The Buddha also can stay very long if they wish. Uh, some signs, and a few times, I cannot remember, maybe eight times or three times. So, uh, but uh, Ananda uh, didn't uh, ask Buddha to stay long, not to pass away. So, the reason he has is uh, at that time uh, it is uh, disturbed by Mara. So Mara disturbed Bani Ananda. So Bani Ananda didn't have chance to ask Buddha not to pass away. Because of that, uh, senior Bhikkhus blame him. Why you didn't understand uh, the Buddha's uh, hints, signs? Uh, why you didn't ask Buddha not to pass away? So, Anyananda has good reason it is because of uh, being disturbed by Mara. Without he understand, uh, didn't do that. But it didn't show that reason. Just what he said is Dokudan Garomi. According to Pali, I do wrong things. Uh, so I did something wrong to be proper in English. Yes. yes I know yes uh, và khi mà đến ờ, thời điểm khi mà Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập diệt Niết Bàn thì khi đó là Đức Thế Tôn có gợi ý, có nói với tôn giả Ananda là có thể ngài Sano không nhớ rõ là khi đó thì Đức Thế Tôn nói với tôn giả Ananda là bao nhiêu lần nhưng mà có thể là 8 lần hoặc là uh, hay là ba lần hay là 8 lần gì đó. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới nói với tôn giả Ananda rằng uh, là ừ, này Ananda là tất cả các chư Phật có thể sống lâu hơn nếu mà các chư Phật nếu mà Đức Phật nếu một vị Phật toàn giác nếu mà muốn thì có thể sống lâu hơn và nhiều lần mà những trong những lần mà Đức Thế Tôn đã nói gợi ý như vậy nhưng mà tôn giả Ananda hoàn toàn không có hiểu ý của Đức Phật và cũng không có thỉnh cầu là Đức Thế Tôn là sẽ sống lâu hơn nữa và khi đó thì bởi vì sao bởi vì tôn giả Ananda chưa phải là bậc thánh Arahant nên là bị lúc đó thì tôn giả Ananda đã bị uh, ma vương ma vương quấy phá mara nghĩa là mara tới quấy phá và mara đã làm che đi và đã làm ảnh có tác động vào tâm của tôn giả ananda và khi đó tôn giả ananda hoàn toàn là không nghĩ đến và không nhận ra không hiểu và cũng không hiểu nên là cũng không hỏi đức thế tôn là thỉnh và cũng không chính vì không hiểu nên là không thỉnh cầu đức thế tôn là xin đức thế tôn sẽ ngài xin để ngài sống lâu hơn nữa và sau khi mà đức thế tôn nhập diệt rồi thì có những vị tỳ kheo những vị trưởng lão với à, với trách trách cứ ngài Ananda là tại sao khi đó mà Đức Thế Tôn có gợi ý như vậy mà tôn giả Ananda lại không có thỉnh Đức Phật là thỉnh ngài để ngài thỉnh ngài sống lâu hơn lâu hơn nữa thì mặc dù là có một cái lý do có một cái lý do rất là tốt một cái lý do rất là chính đáng bởi vì khi đó là tôn giả Ananda đã bị ma vương bị ma vương chi phối và bị ma vương ngăn cản nên là thành ra đã quên đã không hiểu và cũng đã không thỉnh cầu đức thế tôn sống lâu hơn lý do mặc dù là lý do tốt như vậy nhưng mà lý do chính đáng như vậy nhưng mà tôn giả ananda đã giữ im lặng và không nói gì và chỉ chỉ có nói rằng đức katang karomi có nghĩa là tiếng anh thì có thể dịch đó là đã làm là con xin sám hối con đã làm những cái lỗi sai hay là tôi tôi xin sám hối tôi đã làm những cái lỗi cái phạm đã, đã phạm những cái lỗi sai như vậy thôi và cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa thì đó chúng ta thấy rằng đó là một cái pháp của cái sự thích thực hành và tán tán sự thực hành và cái pháp này là đưa đến cái sự thân ái. Yes, These actions wishing into practice about the Vani Ananda is uh, very lovely things. Uh, so uh, many bhikkhus may remember uh, about that. Yeah. So because of something very lovely. So sometimes, uh, uh, without saying something excuse or reason, uh, just follow is better. <laughs> it is a to be loved. Và như thế chúng ta thấy rằng đây là một cái hành động rất là khả ái, một hành động rất là thân ái và chính vì bởi cái uh, cái pháp mà muốn thực hành và tán thán cái sự thực hành ở đây thì chúng ta thấy rằng là như vậy tôn giả Ananda được rất là nhiều các đồng đạo thương mến rất là nhiều đường các đồng đạo các những vị tỷ kheo khác nhớ thương và nhớ tới và đó là một cái hành động rất đem đến cái sự thân ái rất là lớn và chúng ta cũng rút ra một cái bài học ở đây đó là gì chúng ta hay làm hay làm nhiều làm mà không cần nói gì không cần phải thanh minh và không cần bất phải nói bất kỳ lý do nào mà hãy thực hành và hãy làm tốt những cái điều cần làm thì cái điều này sẽ đem chúng ta sẽ đem đến pháp này sẽ đem đến là cái sự thân ái và uh, giống như là chúng ta phải thấy giống như là tôn giả Ananda vậy. So if we continue about the Vande Ananda, it will be more obvious. After the Buddha passed away, uh, Vande Kassapa Prannikasapa trying to do Sangayarana, uh, Sangha Council, group, uh, reciting, reciting together Buddha's teachings. Uh, because of some bhikkhus uh, saying, so now we are free from Gorama, Buddha, uh, who prohibit, uh, who always control us to do this, not to do this. <laughs> So now we are free. Why you are crying? <laughs> so because of this saying, Bande Kasaba got a Samvega, uh, Dhamma So uh, before wrong view is uh, not spreading, not yet spreading, uh, we should recite the Buddha's teaching. Those teachings are uh, what we teach uh, when the Buddha passed away. <clears throat> so uh, what did this idea he choose uh, 499 bhikkhus <laughs> or Tipitikagra uh, uh Arhandas but he want to do 500 <laughs> but uh, first of all uh, he, he chose 499. So, why is for, for who? For Bande Ananda. Bande Ananda. But he, uh, Bande Ananda is the only Sotapanna. So, if uh, uh, Ban, uh, Bande Kaspa chose uh, Bande Ananda, uh, so uh, one day Ananda is just a Sotapanna, but he is an important person. Uh, everything he has listened uh, from the Buddha, he remember all. So without him, cannot do that. Uh, so, but if he choose, uh, Vandi Ananda and um, Vandi Kasva is very friendly, also relatives. So how friendly it is, uh, it is mentioned. Um, Vandi Kasva usually called Bani Ananda Kumaraka. Kumaraka is a young boy. <laughs> uh, young boy. Uh, Bani Ananda in the hair, already gray already. Although Bani Ananda has a gray hair, one day on Bani Kasapa still calling young boy Kumaraka. Uh, so one time, many disciples of Bani Ananda uh, disrupt. And so, so at that time, Bande Kaspat told this young boy don't know uh, own limit. <laughs> so not not admonish well. You cannot admonish well his disciple someday, like uh, very friendly saying, very lovely saying. So one thing is relatives, the other thing is Bande Ananda's mind is very gentle machine practice. So uh, Vanagasva is actually very serious practitioner uh, um, during uh, Bhikkhus, uh, but uh, Vanagasva love uh, Bani Ananda. Uh, so uh, based on uh, his saying using young Buan. <laughs> so very friendly uh, relatives. If he choose Vani Ananda, other bhikkhu, some bhikkhu may blame Vane Ananda. So, uh, although Vane Ananda uh, may blame Vane Kasapa. Uh, so, hmm. uh, so just uh, left one, uh, one four nine nine. So yes. let us sangha as an important person will recommend Vane Ananda to include. So we us recommend. at that time only one day Kassapa allowed uh, Vanyananda to go in. So become 500. So after that also, uh, Sambhaku uh, still saying about the Vanyananda. Uh, so all Arahanta, only one, <laughs> only one uh, that uh, something uh, fallenness. <laughs> foreigners is a bad smell of kilesa. <laughs> Still can get a bad smell of kilesa because the others are all pure. So about this saying also, uh, Ananda consider quite much. So before uh, group reciting starts, uh, he practiced diligently without sleeping at night so gaining a hardship before Sangha starts. So it is uh, because of wishing into practice. Uh, so everyone's saying, yeah, he consider very much if it is possible. So uh, because of this, uh, so all sangha recommend uh, to involve uh, also, he consider uh, people's uh, saying, so he, he put into action to be arahanta. so finally, he, be, he he get arahantship. Also, many people love him because of those actions wishing him to practice. yes, hello. Và tiếp theo khi mà chúng ta nói về ờ, tôn giả Ananda thì chúng ta phải thấy rằng có rất là nhiều ở đây để mà nói về càng nói nhiều và chúng ta càng hiểu rõ hơn về tôn giả Ananda. Và sau khi mà Đức Thế Tôn đã nhập diệt Niết Bàn rồi thì lúc đó thì là ngài Đại Ca Diếp đó là hay là ngài Mahakassapa mới muốn là kết tập tam tạng là uh, Sangai Yatana nghĩa là kết tập tam tạng bởi vì sao bởi vì khi đó có một vị tỷ kheo mới thốt lên rằng ồ oh, như vậy là bây giờ là tôn giả hay là ngài Gautama đã nhập diệt rồi nên là chúng ta rất là thoải mái chúng ta không còn bị uh, chế ngự bởi hay không bị kìm kẹp bởi những giới luật của tôn giả hay là của ngài Gautama nữa bây giờ chúng ta đã được thực sự được, được tự do rồi bởi vì khi mà nghe những cái vị tỳ kheo như thế này nói thốt lên những lời như vậy nên là có cái ngài tôn giả Makasapa đã khởi nên cái tam uh, à, sangvega nghĩa là khởi nên một cái sự kinh cảm cái pháp kinh cảm ở đây là bởi vì bây giờ thì phải kết kết tập tâm tạng để là khi đức thế tôn đã nhập diệt rồi thì chính bấy bây giờ phải làm sao để cho giáo pháp gìn giữ giáo pháp và giáo pháp chính là thầy của chúng ta thầy của mọi người sau này nên là vì vậy nên là tôn giả ma kasapa đại ca diếp đã chọn chọn ra là 499 vị là toàn là các vị 499 à, vị này đều là những vị tam tạng kinh điển thông thuộc thông thuộc tam tạng và là những vị arahant thực ra là tôn giả Makasapa là muốn chọn là 500 người nhưng mà để một chỗ trống cho một người nữa đó là một người nữa đó là ai đó là tôn giả Ananda nhưng mà khi đó thì tôn giả Ananda mới chỉ là bậc thánh Sotavana nghĩa là bậc thánh Tu Đà Hoàn thánh dự lưu thôi và có một lý do và lý một lý do ở đây là khi mà nếu giả sử mà tôn giả Mahakasapa mà chọn mà chọn tôn giả Ananda vào để làm 500 người, 500 vị trong cái cuộc kết tập tam tạng này thì sẽ có rất là nhiều người sẽ nói sẽ nói là như thế nào bởi vì cái tình thương hay là bởi vì là, là tôn giả Magasapa này là có rất là thân thiện hay là rất là thân thiết với tôn giả Ananda nên là chính vì thế mà chọn chọn tôn giả Ananda bởi vì cái tình thân thì đó là sau này người ta sẽ nói như vậy nên là sau này là tôn giả Makasapa muốn để 499 vị như vậy thì sau khi mà đến cuộc kế tập tâm tạng rồi thì lúc đó thì tất cả những cái vị tỳ kheo khác sẽ giới thiệu giới thiệu là phải có mặt của tôn giả Ananda bởi vì tôn giả Ananda là người nghe nhiều và là một người rất là quan trọng không thể thiếu được thì khi đó tất cả mọi người đã giới thiệu như vậy giới thiệu là mời tôn giả Ananda vào cuộc cái cuộc kết tập tam tạng này thì khi, đến khi đó thì tôn giả uh, à, Makasapa bắt đầu có thể là bắt đầu với chọn nghề Ananda tôn giả Ananda và cái câu chuyện ở đây đó là cái sự thân thiện thân thiện giữa tôn giả Makasapa và tôn giả Ananda là sự thân thiện như thế nào đó là tôn giả Makasapa luôn luôn gọi gọi uh, gọi tên hay là gọi ngài tôn giả Ananda đó là um, Kumaraka Kumaraka đó là young boy hay là ờ, bé hay là còn còn nhỏ đó hay là uh, còn còn còn quá trẻ nghĩa là một người một người một người, một người trẻ quá thì uh, uh, một hay là một người còn gọi là thiếu niên hay là gọi thiếu niên Kumaraka là thiếu niên còn quá nhỏ nên gọi cái tên gọi thân mật như vậy và có có những lần có lần là khi đó là tôn giả Ananda có những đệ tử có rất là nhiều đệ tử của tôn giả Ananda đã xả y thì khi đó thì tôn giả Đại Ca Diếp Ma Kassapa cũng đã trách là tôn giả Ananda rằng là Kumaraka có nghĩa rằng là vị là còn còn quá là non trẻ non trẻ quá gọi với cái tên rất là thân mật là Kumaraka đó là còn quá còn trẻ con quá còn trẻ con quá nên là không có giáo giới được những học trò chính vì không có khéo giáo giới được những học trò nên là những học trò đã xả y à các chàng trai trẻ đúng không Kumara là chàng trai trẻ như là chàng trai trẻ thì khi đó còn còn quá trẻ mặc dù là khi đó thì tôn giả Ananda đầu đã tóc đã ngả sang màu xám rồi nó màu nâu rồi chứ không còn là tóc màu đen nữa thì tuy vậy nhưng mà uh, tôn giả Ananda thì là một người rất là cái tính tình tính tình của tôn giả Ananda đó là một tính một người rất là mềm mại À, rất là nhẹ nhàng rất là dễ uh, dễ mến còn đối với ngài tôn giả Makasapa là một người thực hành rất là dũng mãnh là một người thực hành Dutanga thực hành các hạnh đầu đà là một người rất là nghiêm khắc và tôn giả Ananda uh, tôn giả Makasapa đã không lựa chọn để mà chỉ chọn 499 người và để một chỗ cho là tròn 500 người thì khi đó bản thân bản thân uh, tôn giả và nếu mà cho dù là có uh, được chọn đi nữa được các vị tỳ kheo khác các bậc bậc thánh a la hán và có giới thiệu đến để chọn tôn giả Ananda là vừa tròn 500 đi nữa thì nó có lại có một vấn đề xảy ra nữa đó là tôn giả Ananda khi đó mới chỉ là bậc thánh tu đà hoàn thì bậc thánh tu đà hoàn ở đây thì vẫn được tính là nó gọi là cái bất bất tịnh bất tịnh là gì bất tịnh hay là có cái mùi mùi hôi mùi hôi cái gì mùi hôi của những cái ký lê xà của những cái phiền não thì trong tất cả những bậc a la hán thanh tịnh như vậy thì lại có một vị và chưa đắc a la hán và chưa đắc a la hán thì vẫn còn những phiền não và vẫn gọi là vẫn chưa được thanh tịnh và vẫn còn có cái bất tịnh bất tịnh cái mùi hôi của những cái lê xả của những cái phiền não và như thế khi ngài Ananda tôn giả Ananda cũng suy xét và khi rất là dễ mà nhận những cái lời uh, nhiều người góp ý hay là có ý kiến phê bình và uh, khi mà sau khi mà tôn giả Ananda đã nhận được những lời nói như vậy những cái lời suy xét như vậy những cái lời góp ý như vậy thì tôn giả Ananda mới chuyển thành những cái sự góp ý những cái sự phê bình này chuyển thành những cái hành động và khi đó thì tôn giả Ananda mới khởi lên cái sự dũng mãnh thực hành và đêm đó không có ngủ nghĩa trước chỉ trước ngày kết tập tam tạng một hôm thôi là tôn giả Ananda cả đêm đó không có ngủ và quyết tâm thực hành để đắc đạo A La Hán và bởi vì cái sự khởi sanh dũng mãnh hay là cái làm cho sung mãn uh, cái sự thực hành như vậy thì ờ, sau đó thì tôn giả Ananda đã đắc được đạo quả Arahán, có nghĩa rằng ở đây chúng chúng ta thấy rằng là tất cả tất cả mà chúng ta cũng phải khi mà nghe nghe những lời lời giáo huấn những lời giáo giới thì chúng ta phải chuyển nó thành những cái hành động khi mà suy xét rồi chuyển nó thành hành động thì bởi vì những cái người mà khéo léo những người mà uh, có sự chấp nhận các học pháp và tán thán cái cái sự thực hành và chấp nhận cái sự thực hành thì đó là những người mà những cái phẩm chất hay những cái pháp mà đem đến cái sự thân ái cái sự yêu quý của người khác đối với đối đối với chính bản thân chúng ta thì đó là một cái pháp mà dẫn đến cái sự thân ái yes sir so you have heard many lovely things <laughs> Vada Vada As a conclusion, wishing into practice is to be loved, to be respected. So, if someone calls you to drink alcohol, just refuse. They may not be hate. They may not hate you. <laughs> it is to be loved, to be respected. Okay. Uh, như vậy. uh, yes. for talk. Yes, sir. Uh, và như vậy là chúng ta đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện dễ thương như cái, cái câu chuyện mà khải khái về tôn giả Ananda. Và như vậy thì uh, tất cả chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta phải cố gắng, cố gắng để làm sao để đạt được cái cái pháp này và pháp mà lắng nghe yêu thích sự thực hành tán thán cái sự thực hành và bắt đầu thì chúng ta sẽ có được cái sự yêu mến cái sự yêu quý và cái sự thân ái từ người khác đối với chúng ta ví dụ như bây giờ ai đó mà có mời chúng ta uống rượu bia chúng ta hay từ chối cái từ chối này không sao hết đừng có lo thì cái sự từ chối này sẽ đem đến cho chúng ta là gì đó là cái sự cung kính từ người khác sự tôn trọng từ người khác sự thân ái từ người khác nên là mình làm đúng và mình làm những cái mình mình đem cái, những cái lời góp ý đó những cái sự góp ý đúng đắn đó chuyển nó thành cái hành động và chúng ta hãy hành động người nào đó mời chúng ta uống rượu mong muốn chúng ta uống rượu không uống không sao đừng có lo người ta chê trách người ta sẽ cung kính mình hơn người ta, người ta sẽ tôn trọng mình hơn và uh, và đến và cái kết luận lại thì hôm nay thì ngài Sê Đo mong muốn tất cả chúng ta đều ờ, là có được cái sự thực hành và tán thán những cái sự thực hành và kết quả cuối cùng là chúng ta đạt được dẫn đến được cái pháp đó là đưa đến cái sự thân ái sa tu sa tu sa tu Yes, at all. Yeah. So uh, if anyone have you have a question, you can uh, please send to our chat box and Google Docs, and we will send to uh, we send to Theodore. I will read to Theodore. À, nếu à, bất kỳ ai chúng ta có câu hỏi xin hãy gửi về đường link Google Doc hay chat box và khi và sư sẽ đọc lên uh, tới ngày xe đó. Yes, Monday. So we have the first question. Ồ, xin xin ban tổ chức gửi lại đường link được không? Tại vì sư Phát Thắng không vào được. Yeah. À, câu hỏi thì cô tu nữ diệu bảo chúng con kính đảnh lễ ngài xe đo chúng con kính lễ à, kính bạch ngài hiện nay có một nhiều cư sĩ xây nhà nhiều tầng một tầng dùng để thờ Phật, một tầng để tác ý cúng dường làm chú sứ đến chư tăng. Khi khác, à, khi các vị đi khám bệnh hoặc đi có việc về đến có chỗ nghỉ qua đêm nhưng những tầng dưới vợ chồng gia chủ sinh hoạt à, đời sống hàng ngày thưa ngài con con vừa nghe ngài giảng thì khi không được phép uh, à, chú cùng mái nhà có người, khi có người nữ con kính chỉ ngài chỉ dạy để chúng con được hiểu biết rõ hơn thưa ngài à, con kính cảm ơn ngài xe đó vậy chưa tăng nghỉ đêm ở nhà cư sĩ như vậy có phạm giới không thưa ngài uh, Venerable Sero oh, just now Sero oh, teaches about the one rule that the bhikkhu cannot sleep together with the samanera or lay people or, or ladies under the same roof, especially under the, the, lady under the same roof, under the same uh, same house. But nowadays, uh, some of the lay devotees they build their house with many floor, so the the top floor they're using for uh, Buddha's Buddha room, and the second floor they offer for the Sangha to stay. But in the lower floor, their family are staying uh, and all activity in lower floor, and they offer upper floor for the bhikkhu to stay. So in this case, the bhikkhu will fall into apathy because stay under the same roof with the ladies because their wife, their daughter also stay in the same house. So as a cancer or teacher, so what should we do in this case? because we also want to do the dana according to the yeah, but this in this case it may be against the vinaya because in the same house maybe be the lead stay there also yes so if the same roof uh, another same roof the same cover yeah cannot sleep with the lady so you may uh, you may have seen some kind of monastery, good dwelling place. So uh, second floor, uh, uh, ground floor not connected. So the staircase uh, coming in outside, coming in from outside. So yes. in, in this case, uh, so different different things. If a staircase uh, uh, from the inside, yeah, it is uh, the same roof if uh, come yes. uh, once uh, Beku go out is no cover, so uh, because of this uh, not the same cover, so can do in this way. Uh, if really uh, the same roof or within uh, the same cover, so some sometimes yeah we encounter those conditions. So ladies may go and sleep in the other's house. <laughs> Yes. Or you may stay without sleeping. <laughs> so, or people may stay without sleeping. So, another choice. Okay. Yes. Yes, Sarah. Câu hỏi đây thì ngài đó sẽ dạy cho chúng ta đó là trong trường hợp này thì nếu mà trường hợp này khi mà à, cái nhà đó nhà đó mà cái cầu thang cầu thang nằm bên trong nhà từ tầng 1 nối lên tầng 2 và nối lên tầng 3 cái cầu thang chung ở trong nhà cả thì khi đó sẽ tính vào trong một mái và khi đó thì vị tỳ kheo đúng rồi vị tỳ kheo sẽ không được phép ngủ trong nhà đó tại vì bởi có có người nữ ở trong đó và trong trường hợp trường hợp mà có thể làm được uh, cho dù có chung một mái nhưng mà khi đó có cái cầu thang cầu thang ví dụ như cầu thang từ tầng 2 đi thẳng ra bên ngoài mà không có kết nối với cái tầng 1 như là cầu thang từ tầng từ dưới lên thẳng tầng 2 luôn cầu thang đi ra bên ngoài thì khi đó thì vị tỳ kheo đi ra bên ngoài là không có đi qua tầng 1, không có đi xuống tầng 1 thì khi đó cái tầng 1 đó là có người nữ ở thì cũng không sao mà tại vì bởi vì vị tỳ kheo cái cầu thang là cầu thang riêng thì cái từ cái tầng 2 đi thẳng ra ngoài luôn chứ không có đi qua tầng 1 thì trong trường hợp đó thì được phép cho dù là nó có cái mái là mái chung như vậy nhưng mà thì vị tỳ kheo um, trong trường hợp đó thì được còn nếu mà trường hợp mà một số trường hợp là vị kheo cũng gặp cái khó khăn đó là khi mà tới nhà thí chủ và tới nhà được thỉnh mời và ở một tầng như vậy nhưng mà trong cái tầng đó trong nhà đó cầu thang là cầu thang ở bên trong của bên trong nhà bên trong nhà như vậy thì kheo đầu đầu tiên là như thế nào có có một cách nữa đó là khi đó thì tất cả những người nữ trong nhà thì có thể đi chỗ khác ngủ cúng dường kheo ở đó thì những người nữ chuyển đi chỗ khác thì đó là một cái trường hợp một cái cách xử lý một cái cách giải quyết còn một cái cách thứ hai nữa là vị tỳ kheo có được phép ở nhưng mà vị tỳ kheo không được phép ngủ đêm đó thì thức luôn trắng đêm không được phép ngủ nghĩa là không được phép nằm ngủ mà ngồi thì đó là một cách thứ hai thì thỉnh thoảng vị tỳ kheo vẫn phải gặp những cái trường hợp khi mà đi chỗ này chỗ kia thì tỳ kheo có thể gặp cái trường hợp đó thì cách xử lý thì là như vậy thì nó tóm lại thì cách đầu tiên đó là ví dụ như là cầu thang không có không có kết nối từ tầng 1 với tầng 2 mà đi thẳng ra bên ngoài luôn ờ, thì đó là một cách mà tỳ kheo được phép ở cái thứ hai đó là là người nữ chuyển đi nơi khác tạm thời chuyển đi nơi khác và chỉ có vị tỳ kheo và những người nam ở, ở trong cái căn nhà đó thôi cách thứ ba là vị tỳ kheo thức cả đêm không ngủ so yes, for the for the layman or samniras yeah, can sleep for two nights uh, fully until the downtime uh, so after two nights, uh, so get up uh, before downtime. <laughs> so you can, because once you sleep until the downtime, so of three nights, that night, so next day, once you lie down, uh, once back lying down, so will be a body. Uh, so because of this, if a man or lay woman and some Samnera so can sleep two nights fully uh, so after the third night uh, Bhikkhu or Samnera or both may get up before dawn time uh, yes. I think uh, Bhikkhu, Bhikkhu should get up should get up yes. before dawn time yes mm. Ờ, và đối với ờ, cư sĩ, người cái giới này khi nói về cư sĩ nam, cư sĩ nam và sa di thì cư sĩ nam và sa di được phép là ngủ chung mái cùng với vị tỳ kheo uh, là hai hai đêm, nghĩa là tròn hai đêm và đến dạng cái dạng đông của cái đêm ngày thứ ba ấy, thì thì khi đó nếu mà vị tỷ kheo mà vị sa di mà nằm đều nằm ngủ mà quá ba đêm như vậy á thì đến cái dạng đêm quá cái dạng đông của cái đêm ngày thứ ba rồi ấy, đến ngày thứ ba rồi thì khi đó thì vị tỳ kheo sẽ phạm vào cái, cái apati nhưng mà trong cái đêm thứ hai hai đêm rồi thì trước khi mà sang đêm thứ ba đó thì trước dạng đông đó thì vị tỳ kheo hay là ngồi dậy hay là cả vị tỳ kheo và vị sa di hay là vị ký sĩ nam này thức dậy ngồi dậy trước trước dạng đông thì sẽ không phạm vào cái tội ngủ quá ngủ chung mái với cư sĩ nam và hay là sa di là quá ba đêm hai hoặc ba đêm yes I don't yeah and uh, say so maybe we have time for one more question say <laughs> yes yeah câu hỏi tiếp theo uh, sư sư minh nhân có thể update câu hỏi đúng không sư minh nhân và qua chat box câu um, câu hỏi kính bạch ngài à, Kính bạch Ngài, à, xin Ngài à, từ bi giảng giải về trường hợp sau. Có nhiều vị tu sĩ Theravada Nam Tông ăn sau ngọ. Trường hợp là phạm giới hay sao ạ? Con kính chiên Ngài. Yeah. Uh, uh, sau đó, in uh, the question here, is some of the Theravada bhikkhu, some of the bhikkhu uh, who are eating after 12 eat still eating after 12 o'clock. So in this case, did they commit abati, uh, vikala uh, zero? Yeah. yeah. If I eat after noon, uh, they say yeah. generally 12. Yeah. yeah. So, yeah. Uh, so abati, yeah, abati. Need to confess. Hmm. Yeah. Yes, sir. Uh, yeah, yes, sir. But in, uh, in this case, they say 12 o'clock. Maybe sometime it not be maybe some maybe some place maybe after 12 and they yeah some maybe before yeah, 12 yeah, this uh, after new time yes after yeah. after new time after new yes. cannot just a new yes. time uh, sun is yeah. just above uh, It yes. is okay still okay <laughs> yes you know correctly yes at all yes Ờ, và trong ờ, trong trường hợp này thì ờ, nói về trường hợp ngọ ngọ đây là tiếng Việt mình nghĩa là 12 giờ đúng không? 12 giờ thực ra thì cái cái giờ chính xác nó là noon, có nghĩa là chính xác đó là giờ đứng đứng bóng, đứng bóng thì mặt trời ngay ở trên đầu mình đó, đó là giờ đứng bóng. Và khi sau ăn sau đứng bóng thì sẽ phạm đúng rồi, sẽ phạm cái giờ ăn chiều. Và cái đứng bóng này thì có nhiều khi nó có thể là sau 12 giờ, nhiều khi trước 12 giờ tùy từng cái vị trí, từng cái vùng miền khác nhau, từng cái địa điểm khác nhau. Nhưng mà nếu mà ăn sau buổi trưa sau sau đứng bóng đó sau mà trời đứng bóng ấy thì sẽ phạm đúng như vậy yeah. Uh, uh, said also time is up so set up please research for the sharing of Mary said yes bây giờ chúng ta sẽ đọc theo ngài said yes yes said Etawata cha mehi Sambadang punya sambadang. Sambarang punya sambarang. Sabe dewa anumodantu. Sabe dewa anumodantu. Sabha sambadi sairiya. Sabha sambadi sintiya. Idame nyadina hodu. Idame nyadinang hondu. Sukhida hondu deyo. Sukita hontunya tayo. Idame punyam. asawa kaya Asawakaya asawa kaya vaham. Hontu. Hontu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabasadanam. Sabasatanam. Pajemi. Pajemi. Pesabe. Tê sa bê Mê sa măng Punya bhagang Labandu labandu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Maya Nam mô Sankhaya Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Pawara Pavarathamika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Baop Sayadachi. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dharma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Phản Tề Pháp thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bà Ốc Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con xin cảm ơn tất cả đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi học Pháp ngày hôm nay Kính chúc mọi người được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sa đu sa đu sa đu. Sa đu sa đu sa đu. Sa đu sa đu sa đu sa đo. Thank you Sayadaw. Thank you Vante. Thì mình ngủ